الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Nakon ovog nekog, hajde da ga nazovemo malo dužeg uvoda u nekim stvarima o kojima je pisano dugo i mnogo toga, ali eto ja sam pokušao da vam spomenem neke najosnovnije stvari, dolazimo do poglavlja abdesta. Normalno bitnost abdesta u islamu je velika, prvo zato što su za abdest povećane od strane Allahog poslanika se ratu selam nagrade. S druge strane, zato što je abdest uvjet za validnost namaza. Sjetite se onog hadisa koji smo spomenuli malo prije, da je Allah kazao Allah neće primiti namaz čovjeku sve dok ne uzme abdest. A opet, namaz nam je najbitnije dijel u islamu, tako da znači, onaj, kako se zove, bitnost abdesta u islamu je velika. Da bi abdest bio validan, prije toga treba da se ispune uvjeti. Prvo da čovjek koji uzme abdest da je musliman. Znači nevjernik kada bi uzeo abdest, taj abdest mu ne koristi. Tako isto da je čovjek razuman. Tako kada bi se desilo da neko ko je, da kažemo, nije razuman, lud ili nešto slično tomi, da ga neko nauči uzeti abdest, njegov abdest nije validan. Također, da čovjek namjerava. Pazite, ovdje je veoma bitno. Sada nam dolazi do izražaja ona pravna čistoća, stvarna čistoća. Kada čovjek hoće abdestiti, evo sada ja nemam abdesta reći. Hoću da abdestim. Šta ja želim? Želim da postignem pravnu čistoću. Ja sam čist, stvarno, ali pravno nisam čist. Ne mogu u namaz. Zato ko hoće da abdesti, nije ti u svom srcu odnosno to ne treba bukvalno ni spominjati, da želi da abdesti, da se očisti pravno kako bi mogao uklanjati. Također, znači rekli smo malo prije, da onaj voda kojom će abdestiti bude čista i jedna veoma bitna stvar koju želim da zapamtite noćas ili danas, a možda se vezuje malo za muškarce manje nego za žene, a to je da se sa organa koji se peru prilikom abdesta ukloni se sve što će spriječiti dolazak vodi do koži. Gdje je problem? Ko će navesti primjer? Žena, znači lakirani nokti. Kod žena nerijetko nam se dešava imamo žena koji redovno klanjaju godinama, ali na lakirani nokti. Takav abdest je neispravan, samim tim takav namaz obavljen je neispravan. Jer pogledajte koliko je prostora, koliko voda nije pokrila, znači 10 nokata ili još ako dobro dodamo da je neka onaj sa sela pa i nožnije lakira, znači 20, onaj to je onda puno prostora. Znači na mjestima koja perimo prilikom abdesta od lica, ruku, nogu, glava, ona imate ljudi, šta ja znam, mu frizuru stavio gel, ma ja ću to malo ovako podušiti. ili eventualno ljudi onim kupačim, ka, onaj, kako zove, kapicama, oću negdje na bazin, da ne skidam kapicu, ona ili nešto slično tome. Uglavnom, pravilo je, kada se abdesti, da se ukloni sa dijelova koji se peru prilikom abdesta, sve što će spriječiti dolazak vode do tijela. To su neki kao preduvjeti za, kako se zove, <clears throat> preduvjeti za ispravnost abdesta. Nakon toga dolazimo do šta su to obavezne stvari, ruknovi, temelji, bez kojih abdest ne može nikako. Idemo od najbitnijeg. Nekada se desi, čovjek ima samo malo vode. Boži poslanik inače zapamte ovu da je abdestio sa pregrštom vodi. A kupao se sa četiri. Znači pregršt vodi sad kad uzmete i to je bukvalno stani u ovu čašu malo više samo. Boži poslanik je sa toliko vode abestio. Znači pojenta u islamu isto tako da se čovjek ne rasipa vodom. Ali nekada ćeš doći baš u situaciju, vas možda trojica, četvorca, ošli negdje roštiljat, imate bukvalno ovu flašcu vodi, a hoćete svi da abdestite. Može se izvesti, samo treba biti pažljiv, treba polako abdestiti. Tako da, tada se svodi abdest na minimum. Nećeš reći, e de ti men da ja tri puta ruke operim, pa da ja tri puta ispirim usta i nos, pa tri puta da lice i nestalo vode, a ostali ne čekaju lijevo. A ti teću upola, upola puta stavu. Znači tada se peru samo temelji. To je ono bez čega ne može abdest. Prva stvar prilikom abdesta šta je obaveza oprati jeste lice. Pranje lica. Granice lica, to nam je veoma bitno. Granice lica su od mjesta gdje počinje rasti kosa do bradi. Ovdje gdje se spajaju vilice, do To je ovako. Što se tiče širine, od ove resici ovdje na uhu, od nje, do ove resici. Što znači, treba oprati lice od početka kose sveta. Nekada se dešava ljudi zbog malo vode ili žurbe ili neznanja uzme vode pljusne se malo i ovako operi do ovdje. Ovo je znači obaveza oprati. Zato kada abdestite, voda se uzima, znači i do kose i širina ušiju i ovdje do onaj, kak se zove, do ovog mjesta gdje se spajaju ove dvije vilice. Po velikom broju učenjaka pod pojam lice ne potpada ispiranje usta i nosa. Ali isto tako imamo jedan broj učenjaka koji kažu naredba kuranska je, kuranski ajed, znači obuhvati ove četiri stvari koje ćemo sad spomenuti, spomenuo je si džuhekom, operite svoja lica. U arapskom već je uzeto dječi stvar s kojom dočekuješ ljude. I onda oni kažu lice i nos potpada i podoto, shodno tome oni kažu oprati usta i nos je obaveza. Fars, vađi, kako hoćeš, zovite ga. Znači, kada perimo lice ne bi trebali onaj, da propustimo pranje usta i nosa. Iako po tri mezheba oni kažu pranje usta i nosa je lijep, pohvalan čin. Ali ja vas učim tome da znate, znači, nikada nije zabilježeno da je Boži poslanik abdestio, a da je preskočio iz pranja usta i nosa. Znači, imamo prva stvar koja je bitna, oprati usta i nos, o kakvoći ćemo govoriti malo poslije, i oprati lice u granicama koje smo rekli. Nakon toga pranje ruku. Imamo prije toga i tu je sunnet gdje ljudi peru se ruke do šaka, to je po konsenzusu sunnet. Ali ovo pranje nakon lica, znači obuhvata ruke od vrhova prstiju do iza laktova. To je isto obaveza oprati. Imamo tu greške ljudi, dvije greške. Imamo određeni ljudi prije kada su počeli abdestiti oprali su ruke oprali lice i počinju prati ruke, ali kaže već su mi ruke mokre i počinje ovda prati. I opet do ovdje. A nije oprao šake, neispravno. Potrebno je oprati šake od vrha prstiju do laktova i laktovi. Isto tako imamo grešku drugu, a to je kada ljudi imaju nešto radi, pa je u majici i zagrne rukavi, rukavi su tu stali. I onda kada perje perje do laktova. Ne, lakat mora ući u pranje ruke. To je drugi rukn, drugi temelj abdesta. Prvi temelj je lice sa ustima i nosom bolje je ne izostavljati usta i nos. Iako ja lično sam ubiđen kad čovjek preskoči usta i nos, njegov abdest je validan. Ali zbog jačine razilaženja bolje je oprati usta i nos. Ruke od vrhova prstnju do iza laktova. Prvo desnu pa lijevu, o tome ćemo govoriti malo poslije. Bitno je oprati oba dvije ruke čak kada je čovjek upravo lijevu pa desnu, ispravno. Nakon toga potiranje po kosi. Potiranje po glavi. To je treći temelj abdesta. Učenjaci meziba su se žestoko razmisli koliko treba potrati glavi da bi bio potiranje validno. Pa jedni kažu prst, pa dva, pa tri, pa pola glavi, četvrtina glavi. Ali mi ćemo se zadovoljiti onim što nam je prenešeno od Božih poslanika u vjerodostojnom hadisu Buhari i muslima. Kaže Božji poslanik kada bi potirao po glavi, ovako bi došao. Stavio bi ruke na čelo. Otišao bi do potiljka skroz i onda bi isto tako vratio svoje ruke potirući do odakle počeo. To je sunnet božih poslanika za bilježnu Buhari i muslimu. To što su mezhebi se, hajde kažemo, razišli koliko je minimalno potrebno, mi kažemo nas to puno ne interesuje, mi hoćemo da budemo po sunnetu Božih poslanika, ovako je potirao poslanik, kao što je došlo u Buhari muslimom, znači stavio bi ruke na početak glavi, otišao bi skroz do kraja, do potiljka i onda bi opet potirajući vratio ruke do početka glavi. Samim tim znači, ja lično sam ubjeđenja da je potrebno i obaveza potrati cijelu glavu, što ne znači da moraš svaku dlaku potrati, jer to nemoguće je provjeriti, ali je bitno da čovjek na ovakav način potari glavu i time ispunio i suneti i Da stavi ovdje znači, svoje prste, potari svu glavu do potiljka i da vrati. To je treći rukn. Imali smo prvo lice sa ustima i nosom. Imamo pranje ruku od vrhova prstiju do iza laktova. Imamo potiranje glave do potiljka i vraćanje. Svim zapamte ono što smo rekli, obaveza je potrati glavu. Kad bi čovjek samo potrao ovako do kraja, njegovo potranje validno. Ali je sunet otići do kraja i vrati. Nakon toga pranje nogu obuhvata znači nogu od vrhova prstiju do iza članaka. Imamo tu dvije greške. Prvo da čovjek ne operi članke i druga greška jeste da ostanu pete neoprane. I nekad imate ljudi, onaj kako se zove, ko mi kad smo bili mala djeca, pa mati nas otjera da operem oprat noge, ja operim samo ovdje gore, ovo što se gore vidi. Kad mama dođe kao kreni pijeta, je vamo pijete crne, onaj, igra se lopti u opancima i ovako i onako. Znači, pete se moraju oprati. Boži poslanik kaže u hadisu Buhari i muslima وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ nari Teško li se petama od vatri? kojim petama? Onim petama kada čovjek abdesti, a nije pokazio pete prilikom abdesta. Znači čovjek treba da, ako ima pogotovo ako je malo deblji, ako su mu prsti skupljeni, rastaviti prste, oprati između prstiju i oprati članke i oprati pete iza. To je četiri stvari koje su obavezno da se operu prilikom abdesta i on, onaj ko abdesti ovako da operi samo ove četiri stvari, njegov abdest je validan. E sada imamo, hajde da kažemo, onaj neke stvari koji su pohvalne, imamo neke stvari, onaj, kak se zove, svojstva koja bi trebala da bude potpuna. Prva stvar lijepo je, iako je tu našim mjestima malo i zapostavljeno i daleko, ali lijepo je ko može koristiti misvak prije abdesta. Boži poslanik Ali se nam kaže da se ne bojim, da ću otežati ummetu, ja bi im naredio da koriste svak prije svakog abdesta i prije svakog namaza. Znači onaj koji ima mogućnost, slijedi sunet Božih poslanika, da uzme svak i očisti zube prije abdesta i prije namaza isto tako. To je jedna lijepa stvar. Također, redoslijed, kada rekli smo, one četiri stvari koje smo spomenuli, to su farsi. Njih kada čovjek oprao, to je potpuno abdest. Sada govorimo o drugim stvarima koje nisu obavezne. Početi sa ispiranjem usta i nosa prije pranja lica. Što znači, kada je čovjek oprao lice, nakon toga oprao usta i nos, njegov abdest je validan. Ali od sunneta da prvo operimo usta pa nos, nakon toga da operimo lice. To je isto sunneta. Doći nam sad treća stvar u kojoj ćemo govoriti o abdestu, jeste kako abdesti baš, hajde da kažem ono, teoretski, ona je praktično. Ovo samo govorimo šta su još sunneti. Također, sunnet je da čovjek dobro ispere nos. Osim u jednoj situaciji. Post. Jest, post. Znači, sunnet je da čovjek kada ispiri nos, stavi vodu i potegni. Znam ja da to nije ono drago da voda prođe onaj, ali je dobro da malo pročisti, znači sunnet je da se onaj dobro nos ispere prilikom abdesta, da se znači i voda u ustima dobro onaj, da kažemo, promiješa kako se što bolje onaj očisti. Nakon toga isto od sunneta je lijepo je, nije obavezno da čovjek uzme vode i da znači bradu unutra skvasi. Brada može biti ajde kažemo, u dvije kategorije se mogu podijeliti brade. Brada koja je rijetka, ljudi ima koji prirodno, znači ima malo bradu, rijetka, u takvom slučaju obaveza oprati bradu do te mjere da dođe voda do koži. Imate brade druge vrste koji su gušće i one su prekrile znači kožu i ne vidi se koža ispod bradi. U tom slučaju vanština brade uzima propis lica. Znači, bitno je oprati lice i bitno je oprati vanjštinu brade. Ali je pohvalno uzeti vode i znači staviti ispod da se natopi brada. Znači, to je pohvalno. Također, pohvalno je počinjati sve sa desne strane. Što znači, prvo perimo desnu ruku, pa lijevu ruku. Prvo desnu nogu, pa lijevu nogu. Ali, ako bi se desilo da neko opere lijevu ruku pa desnu i lijevu nogu pa desnu, njegov abdest je po konsenzusu ispravan. Ali je sunnet početi sa desnim. Također, lijepo je prakticirati sve načine koje je Allah poslanik prakticirao u abdestu. Šta to znači? Ko će nam kazati koliko ima načina koji je Boži poslanik prakticirao za abdest? Tri. Će neko manje dodati ili neko doda više? Dva, četiri. Ima li viši? Daj nekako nagura pet, brate. Četiri su načina prinešena od poslanika, alih salatu Ima da je svaki dio tijela pravo po jednom. Jednom ruke opere, jednom lice, jednom noge. Potiranje po glavi, zapamte, uvijek je jednom. Ima da je svaku stvar pravo po dva puta, osim glave jednom ima da je svaki dio tijela pravo po tri puta, znači tri puta ispiranje nosa, tri puta lice, tri puta ruke, tri puta noge, jednom glavom. I ima četvrti, to je miks. Da je znači onaj e, neki dio opravo tri puta, neki dva puta. U svakom slučaju lijepo je da čovjek praktikuje nekad ovaj način, nekad onaj. Pa jedan dan kaže danas ću prakticirati avdes Božeg kusanika, praću svaki dio tijela po jednom samom. Ali kad se jednom perije, znači morate biti pažljivi da voda prekrije, znači i da pokvasi sav onaj dio koji je trebalo da pokvasi. Onda drugi dan, možda dva puta, treći dan, tri puta, jedan dan onaj, kako se zove, će raditi ono, kako bi rekli, miksovanje. I lijepo je da čovjek na kraju prouči dovu koja je spomenuta od Božih poslanika u hadisu Buhari i muslima Ešhedu la ilaha illa Allah, wahdehu la šerike la, wa šedu enne rasuluhu. E sada imamo nekoliko isto stvari. Prvo, one naše poznate abdeske dove. Abdes se počinje sa bismilom. Samo se kaže bismillah. Znači sad počinjemo samo da završimo inšala svojstva abdesta i time ćemo ako bude završiti ovo naše druženje da idemo na namaz. Kada čovjek hoće abdest, rekli smo prvo u srcu ima namjeru, želim da se pripremim za namaz i da postanem pravno čist za namaz. To je njegova srčana namjera, to je dovoljno. Kaže sad kad si krenuo da abdestiš, nego gdje ćeš ode da abdesti. To je to. Nije tu islamu je veoma jednostavan. Dalje, prvo što će kazati jeste Bismillah. Oko ovoga Bismillah, da li je to obaveza ili nije, postoji jako razilaženje, ali hadisi koji su u Buhari i muslimu ne govori da je Boži poslanik govorio Bismillah. Ali ima i drugi hadis da Boži poslanik kaže nema abdesta, inša Allah, potpunog onome ko ne kaže bismillah na početku abdesta. Tako da i nema smetnja čovjek na početku ali se kaže bismillah. Ali ako je preskočio i ako bi zaboravio njegov abdest je Nakon toga <clears throat> opraće čovjek ruke do, znači samo šake tri puta. Rekli smo, nema abdestskih dova nikakvi, onaj, iako su ljudi koji su to izmislili, izmislili su s dobrom namjerom, ali Vjera naša je zasnovana na dokazima i ne možemo ništa uvjeri reći da je vjera osim sa dokazom. S druge strane, naš razum ne zna šta je dobro, šta je loše u pogledu vjeri. Češ možda čovjeka sutra dođe i kaže, hoće konvertirati print islam. Dobro. Kaže, hoću fin islam. Kažeš ti njemu, e, trebaš sad naučiti abdest. Kako? Kaže ovako. Pa je, kaj, nije to teško, opereš ruke. Ali kaže, imaš sad i abdestne dove. E, Bogan, to je meni teško. Mi ne znamo šta je ajde da kažemo, lijepo uvjeri. I zato Boži poslanik kaže svaka novotarija je zabluda. Ne može se uvjeri ništa unijeti po razumu. Sve zato, sve što god mene hoćete od ovih stvari koji govorim, pitajte hadis i taj dokaz to i to. Mora biti za sve dokaz. Znači, rekli smo, prvo čovjek ima namjeru da hoće uzeti abdest. Nakon toga kaže bismillah. Nakon toga peri tri puta ruke, znači do šaka. Nakon toga ispire usta i nos na način. Ima više načina, ali jedan od najvjerodostojnijih prenešenijih načina jeste da uzmi šaku vode, pregršte, i da pola vode uzmi za usta, pola za nos. I to je način koji prenešen najvjerodostojniji način določih poslanika, ono što naš nekad narod, to je ispravno, ali ovo bliže tu što naš narod tri puta usta, pa tri usta, usta, nos, to nije po sunnetu, ispravno, jer je on ispro usta i nos najbliži način sunnetu jeste da čovjek uzme šaku vode, pola za usta, pola za nos, desnom rukom, lijevom rukom osekni nos. Zato što je isjecanje nosa nešto što je, ajde da kažem, nije lijepo. I tako tri puta. Usta, nos i secanje. Usta, nos i secanje. Ima rivajeta da je Boži poslanik sve iz jedne ruke uradio. Znači šest puta usta i nos, odnosno tri puta, sve iz jednog pregršta, a znači ovo je najbliže sunnetu da čovjek uzima onaj, jer ovo, braću moja draga, zašto ovo govorimo? Da bi mogli ove sve stvari upraticirati, da, da za svaku od njih imamo sevap svaki dan. Jer mi koliko puta abdestimo i koliko puta, e sad, ovo radim svjesno, želim sunnet Božijeg poslanika. I zato ćeš biti nagrađen. Za svaki sunnet imaš posebnu nagradu. Znači, nema na neko uzme tri puta usta, tri puta nos, njegov nama abdest je validan. Jer je istro usta i nos. Ali mi hoćemo kako je to činio poslanik da bi imali nagradu za to. Pa smo rekli, znači, uzima se, znači, onaj pregršt vode jednom rukom, pola za usta, pola za nos, lijevom rukom i sjecanje. Nakon toga, <clears throat> rekli smo, pere se lice, onako kako smo pojasnili, od nicanja kosi do onaj mjesta gdje se spajaju dvije vilice i, znači, dužinom od ove mehke resici do ove mehke resici. Znači, sve to treba oprati. Nakon toga, <clears throat> čovjek će prati ruke onako kako smo to pojasnili od početka prstiju do iza laktova, inšala oko toga nema nikakve onaj neke velike filozofije. Nakon toga potiranje po glavi, onako već kako smo to pojasnili, znači na način što će staviti svoje ruke na početak čela, otići do kraja i vrati se. Nakon toga će prste staviti uši i potrati uši. Nakon toga onaj dolazi nam pranje nogu, kao što smo malo prije pojasnili, onaj pranje nogu, da čovjek se potrudi, ako pogotovo kod malo debljih ljudi, znači ako su spojeni prsti, da se potrudi da skvasi između prstiju, onaj kako se zove, kako bi se ne bi desilo da ostane nešto što nije oprano. Nakon toga uči onu dovu koju smo malo prije citirali, ako Bog da, to je ono što bi trebalo da svaki musliman zna vezano za abdest. Samo dvije ili tri napomene i time ćemo ako mogu, da završiti. Prva stvar, čovjek koji uzme abdest i zna, kaže uzeo sam abdest sigurno, poslije posumlja da li ima abdest. Primjer, čovjek je kranjao podne i abdestio. Došao kući, sjedio, nešto čitao literaturu, neku kući, jezan za ikindiju. Imam li abdest ili nemam abdest? Znam, kaže, da sam ga uzeo, ne znam da sam ga izgubio. Mi kažemo, osnova je vrati se da imaš abdest. Sve dok nisi siguran da si ga izgubio. Što znači, na podne sam ga uzeo, sjedio sam u kući, čitao sam knjigu, uči jezan za ikindiju, ja sam pod abdestom. Suprotno tome, dođe čovjek i kaže, ja sam siguran da sam izgubio abdest u 11 sati. Nakon toga sumnja, možda sam abdestio, možda nisam. Mi mu kažemo vraćaj se na onu osnovu, a to je nemaš abdest. Znači vraćamo se uvijek na osnovu. Ako kažeš ja znam da imam abdest, ali sumnjam da li sam ga izgubio, mi kažemo imaš abdest. Suprotno tome kaže znam da sam išao u WC, sigurno, ali se ne sjećam jesam li abdest, pošto svaki put poslije WC-a ja abdestim. Mi mu kažemo ti nemaš abdest. Zato što znači onaj kak se zove je sigurno da, ga, da si ga izgubio. Također od lijepih stvari nakon nije loše da čovjek spomeni jeste da nema smetnje, i time ćemo završiti ovo naše današnje treće druženje, nema smetnje da čovjek razgovara u toku abdesta ako ima zatim potreba. Imate kod nas neko ubjeđenje da, da se ne smije pričati u toku abdesta. Nema smite čovjek kaže nekom čovjeku ponesi mi vode ili eventualno ako je neko ušao u kuću selam alejkum kako ste. Znači nema nikakve smetnje da čovjek razgovara prilikom onaj e, uzimanja abdesta. Rekli smo na početku veoma bitna stvar, a to je da bi namaz bio ispravan i da bi bio abdest ispravan treba čovjek da sa svoga tijela ukloni sve što će spriječiti dolazak vode do tijela. Nakon što smo govorili o abdestu. O tome šta su temeljne stvari u abdestu, spomenuli smo one četiri stvari. Imaju još dvije stvari koje nisu sastavni dio abdesta, a to je da stvari ove koje smo spomenuli, kada su u pitanju ruknovi, moraju ići redoslijedom. Tako da ne može čovjek oprati ruke, pa kosu, pa lice, pa noge. Onako kako smo i mi spomenuli četiri stvari, znači lice, ruke, glava, noge. To je taj redoslijed koji mora biti i to je peti temelj abdesta. Mora se držati redoslijed. I šesti temelj abdesta, temelj, jeste da bude uzastopnost. Šta znači uzastopnost? Da čovjek, može se ovo desiti u današnje vrijeme pogotovo, počneš abdestiti, operiš lice, zove telefon. I ti uzmeš telefon, javiš se i neka te nazove tamo sestra, moraš sa njom dogovoriti sad ono sistem for, gdje ćete se vidjeti, gdje ćete se naći. I dok vi dogovorite gdje ćete se naći, 15 minuta, ti poslije ispustiš slušalcu, ruke se već osušile. Šta ćeš? Hoćeš iz početka ili ćeš nastaviti? Znači, uzastopnost treba tako da bude, ajde kajmo, brza, do te mjere da organ koji se oprao zadnji ne smije se osušiti prije nego što opereš sljedeći organ. Ako se osušio, Gotovo. Što znači u ovom slučaju? Počeo si abdest, oprao si lice i neko te nazove. I ti sa njim, ako smo samo slučajno kazu da, da, tu sam u kući bujrum, spustiš slušalost, nastaviš abdest. Lice i dalje je mokro. Nastavljaš gdje si stao. Ali ako ti sa njim, ako imaš pogotovo neđavne impulse, i 15 minuta poslije dođeš suho lice. Počinješ iz početka. Jesmo to shvatili? Znači, ova dva uvjeta nakon ona četiri lice, ruke, glava, noge. To su četiri uvjeta, četiri temelja. Peti je da bude redoslijedom ovakvim i šesti uzastopnost. Ako bi se napravila tolika pauza da se jedan dio onaj abdestni suši, počinjemo abdest iz početka. E, sada dolazimo do jednog momenta koji se opet vezuje za abdest, a to je potiranje po mestvama i čarapama. Jer zašto sad tu o tome govorim? Pogledajte kako tu učenjaci se redaju. Ha, kada sad abdestiš, jedan dio od dijelova abdesta može biti prekriven čarapama ili mestvama. Šta ćemo, kako ćemo se ponašati u toj situaciji? velik broj ashaba, neki to kažu 40, neki 70, uglavnom prenose hadise Allahovog poslanika u kojima je Allahov poslanik prenosi se da je potirao po mestvama. Što znači, propisanost ovog čina je neupitna u islamu. Normalno sad imaju uvjeti šta, kad i kako, ali kao to, pošto imate određeni sekta, jedna od njih je onaj šije, oni smatraju neispravnim potiranjem po mestvama mi kažemo, zabilježeno je u više od 70 hadisa Allahu poslanika od različitih ashaba, da je Allahu poslanik, poslanik potirao po Tako da, u pogledu toga čovjek nema, ako Bog da mi, čak imam Tahavija, vi znate, čuste za knjigu Tahavijska akida, znači i on navodi tamo da je od odlika ehli sunnete da smatraju dozvoljenim potiranje po iako je to pitanje fiksko, ali onog momenta kada se u tom pitanju razišao ili sunjet sa nekom sektom, imam Tahavi spominje to pitanje u akidetu. U svakom slučaju, znači, propisanost i validnost tog postupka je neupitna u islamu. E, to je jedna stvar. Druga stvar, šta je bolje? Potrati ili oprati noge? Ovako kažemo, onaj insan čije noge su bose, Znači, njemu je bolje oprati. A onaj insan koji već obukao mestve i obukao čarape, normalno obukao, i a o, o uvjetima ćemo poslije, obukao ih na abdesne noge nakon abdesta, njemu je bolje da potari. U smislu da ne radi suprotno onome na čemu se sad nalazi. Ako si došao abdestit, u tebe bose noge, peri noge. Ako si došao abdestit, a imaš čarape na nogama ili imaš mestve na nogama, a ovu kao si te mestve i čarape na abdesne noge, fotari nemoj skida čarape. Jel nam to sad jasno? Ako nije da ponovimo još jedno. Znači, kada te neko upita šta je bolji, potrati po mestvama ili oprati noge, ti mu kažeš shodno situaciji. Ako se čovjek nalazi u situaciji da su mu bose noge, znači on će oprati noge. Ako ima čarape i ima mestve, ali pod uvjetom da ih jer Ja znam, dosta ljudi dođu u Abdestanu i vidi neko potire po čarapama, ili mogu i ja, i potari. Ne može svako potirati po čarapama. Moraju se čarape obući nakon abdesta. Ili, ne mora biti odmah nakon abdesta, u periodu još dok nisi izgubio abdest. Ako ih obučeš tada, možeš potirati. To je drugo znači pitanje. Imali smo prvo pitanje da je validnost potiranja po mestvama neupitna. Druga stvar, jeste šta je bolji, potirati ili prati noge, rekli smo shodno situaciji. Ako su ti bose noge, bolje da operiš, to je jedina opcija. Ako ti nisu bose noge, znači ako imaš ove čarape i imaš onaj kak se zove mjesto na nogama, onda je bolje da potariš i da se ne trudiš da skidaš tu, pod uvjetom da se to obukao na mjesto. Imamo drugu situaciju, velik broj mezijeba je uvjetovo da ono po čemu se potiri u pogledu mjestvi treba da bude od koži. I to su mestve. U arapskom jeziku su mestve ono što je od koži. Inšala, ispravno, inšala, ispravno je da se može potreti po čarapama koji su debele, koji znači, hajde kažemo, jednostavno nisu providne, iz razloga što je to prenešeno od po nekima deveta sava da su potirali po čarapama. U osnovi čarapa i mestva razlog zašto je šelijan dopustio da se potiri po njima teškoća skidanja. Pa kao što je teško skinti mestu, isto tako je teško skinuti i čarape. Tako da nema smetnje, inšallah bi iznila, onaj da se čovjek kada abdesti, ako ima već čarape na nogama, a obukao je te čarape na abdestne noge, da potari po čarapama. Tu je treća stvar. Treća stvar je bila, znači, da li postoji razlika između kožnih mestvi i čarapa koji su od nekog platna tkanine, znači nema razlike, inšala može se potirati i po, po koži, po mestama i po čarapama. Četvrta stvar, da li se potiranje po mestvama eksplicitno vezuje za zimu? ili da li se vezuje samo za putovanje. Ni za zimu, ni za putovanje. Tokom cijelog ljeta čovjek može potirati u čarapama, ne u toku, cijelog ljeta, nikad ne skida čarape, normalno da bi se svrdle i nogi čarape. Mislimo, znači, da može potri jedan dan pa skini čarape, abdesti pa opet još jedan dan i tako tokom cijele godine. Isto tako i na putovanju. Znači nije, određen broj ljudi smatra potirati samo kada je hladno, kada je zima. Ne. U najvećim augustu i julu, kad su najveće temperature, ako su ti čarapi na nogama, obukao si na, na abdesne noge i abdesniš, možeš potrati. To je četvrto pitanje, veoma bitno. Peto pitanje, koliko vraži period potiranja po mestvama? Lako zapamtiti, vidim vas slabo piši, da vište sljedeći put kad dođem, kada vas počnem pitati ovih pet pitanja da mi neko nabroji. Peto pitanje znači čovjek koji je mu kod nije putnik. Potire dan i noć. Potire po mestvama ili po čarapama dan i noć. A čovjek koji je musafir, a poslije ćemo govoriti inšalo o propisima musafira, ali evo sad kažemo samo musafir, koji putuje dalje od 80 km, on može potirati po mestvama tri dana i tri noći da ih nikako ne skida prilikom abdesta moj da neko dođe i kaže ja kad se kupam, onaj digne mnoge uzrak da ne bi spasio mestve i kupam se i potiram pomestam prilikom kupanja. Ne. Potiranje je samo za abdest. Potiranje po mestvama se eksplicitno vezuje za abdest. Musafir može tri dana da ne skida mestve i može potirati po njima tri dana i tri noći, a čovjek koji je kod kući ili tu negdje u gradu se da ne mora sad nego sati u kući, samo u kući mogu slo smiješ izaći do vaščarši i potrati, isto ti je to. Znači čovjek koji je u mjestu boravka može potrati dan i noć. Čovjek sati može potrati tri dana i tri noći i o tome nam govori hadis koji izređenima muslimo da li je radijallahu ta'ala anhu. I to ovaj hadis prenosi Alija u muslimu. A šije negiraju potiranje po mjestama, a Alija njihov imam. Ali eto, tako je kad insan uzme vjeru onaj za, da se igra sa njom i kontradiktornost izvodi. Znači, Alija radijallahu anhu, četvrti halifa, prenosi hadis Božih poslanika da kaže Allah poslanik, musafir će potirati tri dana i tri noći, a čovjek muqin koji god će u mjestu boravka potiri dan i noć. Dobro. Pitanje, pazite sad, ovo sad svi morate slušat, ko mi odgovor dajemo mu knjigu. Ustao sam iza jutra na sabah. 5 sati. Abdestio sam. Klanio sam sabah. Obukao sam čarape u 6 sati, još nisam izgubio abdest. U 6 sati. Znači, ustao sam u 5 abdestio. U 6 sam onaj, obukao čarape. Jer sam bio još pod abdestom. U 9 sati sam otišao u WC i izgubio sam abdest. U 9. Imamo znači 5, 6, 9 i u deset sati sam abdestio za podni namaz. Abdestio sam za podni namaz. Dobro. Jeste zapamtili? U pet sam ustao i abdestio. U šest sam obukao čarape ili mestve. U devet sam otišao u WC i u deset sam abdestio za podni namaz. E sad, mi smo rekli čovjek koji kod ili musafir Čovjek otiče broji 24 sata dan i noć. Od kada će početi brojati? Od 5 sati kada je abdestio, od 7 kada je izgubio abdest, od 9 kada je, onaj, kak se zove, abdestio, znači ko će nam kazati to? Od šest. Od šest. sačekajte. Sačekajte. Vi ste tek je jes. Znači, rekli smo 5 sati abdestio. U šest obuko mjestve u devet izgubio abdest. U deset onaj, kak se zove, abdestio. Imamo, znači, četiri opcije. Ne, znači, on je obu, kad je on je obuku mese, nije iskidu. I on je abdestio, razumiješ, i znači... Pa vi ste navjeli petu da je trajno smestvi za kad je kući dan i noć. Da, ali od kada će početi? Ne, vidi, samo da vam Ne Nemojte samo puno onaj... Ovaj, od šest sati, jer mjesto u šest. Ja nisam nikad još dosta spomenuo od kad se broji. Ja sam samo rekao čovjek u safir će tri dana i tri noći. Sad ćemo mi vidjeti od kad on počinje. Znači imaju tri jake opcije. Imaju tri jake opcije. Ili opcija od kako je onaj kako se zove, izgubio abdest. I to ima velik broj učenjaka koji kažu, od onog momenta kad izgubiš abdest, tebi je šerija dozvolio da abdestiš da potiriš. Od tada možeš. I druga opcija jeste da od prvog momenta potiranja, i to je jači mišljenje. Znači zapamtite, od onog momenta kada prvi put potariš, od tada dan i noć 24 sata od tada dan i noć možeš potirati. Što znači u našem slučaju od 10 sati, prvi put si potru, sutra do 10 sati, kad god budeš abdestio možeš potirati, ne moraš prati noge. Ovo pet što smo ustali ništa ne znači. U šest što smo abdestili ništa ne znači. U devet što smo izgubili abdest, po finom mišljenju čeljaka kažu od tada počneš Ali ispravno, inšala bi iznila, od 10 sati po ovom našem primjeru vi poslije sve pratite satnicu kako hoćete. Zapamtite od onog momenta kada si prvi put obukao mestve, kada si prvi put potrao po mestama, od tada sutra do, znači istog perioda možeš potirati. E, imamo sad drugo pitanje. Ja sam evo u, 9, u 10 sati abdestio i potrao sam po mestvama. U 11 sati ja skinem mestve. Nešto mi čef, noću malo ići prošetati u papućama, ja sam uzeo u deset sati abdest i potro po mestvama. U nije sam skinuo, ali sam ono i dalje pod abdestom bio. Da li skidanje mestava kvari abdest? Da, Kako ne kvari? Kvari, ne kvari, jer ima primjer. Ja sam u deset sati kad sam abdestio, potruo sam po mestvama. Evo, primjer. Muhammed Ali Salam je predvodio džuma vas. Da. I kada je krenuo da klanja, skinuo je svoje mestre. Klanjao je namaz, svi sam sahabi skinuo te mestre. Isto. Ne, to je bilo u slučaju kada mu je Džibril kazao da ima nečistoći na tome. Dobro, to je nešto... Ali imao je abdest. Vi ste rekli, vi ste rekli da dužnost mu je da uzme abdest od, od tijela ako nema mjesta. Znači sljedeći put, kad, pošto je skinuo mjesto, njemu je sljedeći put već dužnost. Jeste, mi sad, to je drugi put kad bude uzmao abdest, to je ok, znači on će prati noge. Ja govorim samo, ja sam imao abdest i potro sam po mestvama, kad skinem mestve, da li time gubim abdest? Ne, ne, ne, ne, Evo ja ću vam kazati. Ja ću vam kazati. Šta mislite da čovjek abdest ti normalno, sad zaboravite meste, skroz idemo u drugi fajl. Abdestiš i potareš po kosi. I nakon toga odeš kod prijice i prijica ti obrije kosu. Da li bi izgubio abdest? ne bi. Isto tako, skidanje mestvi, zapamtite, ne kvari abdest. Sve dok ne uradiš nešto od onih stvari koji će nam sada doći, a koji se smatraju da kvari abdest. Iako zapamti ovu, velik broj mezijeva kaže skidanje mestvi, abdest pokvaren. Ali, kao što je neko spomenuo gori iz Masi, da bi rekli da određena stvar je izgubljen abdest, moramo imati dokaz. Nema nigdje dokaza u šerijetu da je poslanik rekao ko mjesto mjesto izgubio je abdest. Stoga mi kažemo, ono vraćamo se na temelj. Uzeo si abdest, validan je tvoj abdest, sve dok ne uradiš nešto što i gubiš abdest. Dobro. Znači, obradili smo koliko pitanja do sad? Jel možete pet? Pa e, ne mogu. Ne da ne mogu, uzmite poslije predvije, jer ja sam i vjerujte iz glavice. Tako da onaj, kad se zove, onaj, nisam pratio po knjizi. Idemo također, najbitniji uvjet validnosti potiranja, ovo je inšala šesta sedma tačka, potiranja po mestama jeste da meste budu obučene ili čarate na abdeste noge. Šta znači na abdeste noge? Znači nakon obavljenog uzetog abdesta. I nije uvjet odmah da moraju biti. Može se desiti, abdestio sam sad u 12 sati. I sjedim, čitam nešto, tri, u tri sata još nisam izgubio abdest. Obučem čarape, ja poslije podim čarape čarapa mogu potjerati. Bitno je da ih obučeš u vremenu dok imaš abdest. Da li će to biti nakon sahat, ili odma, ili nakon 5 sata, manje je bitno. Bitno je kada ih budeš oblačio, da ih oblačiš u vremenu kada imaš abdest. smo to zapamtili? Znači, to je veoma bitna stvar. To je najbitniji uvjet za potiranje po mestama. Boži poslanik ali se ratu Mughir ibn Šurbi, jedne prilike Boži poslanik bio u mestama. Pa je Mughir ibn Šurbi želeći da pohizmeti Božih poslanika sagio se da skine njegove meste. Kaže ne, ne, ne, ostavi. Zaista sam i kaže obuku na abdesne noge, pa je kaže potrao po njima. Što znači islamski učinjaci uzimaju iz ovoga dokaz da je od uvjeta validnosti potiranja po mestama da su obučene na abdesni noge. Nemojte puno gledati lubence jer ćete sutra potrebati po štramplama i meni ćete reći ti slijepo može po štramplama. Jer ste gledajući lubence zapamtiš štrample. Također, to ne treba vam spominjati, ali se podrazumijeva da mestve ili čarapi treba da budu čisti u smislu čisti od nečistoće ili čisti da nisu napravljeni nečega zabranju. Prije radi da se napravi mestve od svinske koši o tome se ne može potirati zato što nisu osnovi čiste. Ali najbitniji, zapamtite, najbitniji uvjet za potiranje jeste da se obuku na abdesne noge i da potiranje bude u periodu. Ako se kod kući 24 sata dan i noć, ako je čovjek putnik 3 dana i 3 noći, a počinjemo brojanje od prvog potiranja. Znači, rekli smo, onaj kako se zove, <clears throat> skidanje mestava ne kvari abdest, jedno pitanje. Drugo pitanje, onaj malo priješnji primjer kad smo rekli u 10 sati smo potrali, ok. Sutra dolazi 10. Normalno ja ću da, da bi iskoristio šerijetsku olakšicu u 9 sati, a fino abdestim i potarim. Ali došlo 10 sati, ja nisam ništa uradio što kvari abdest. Da li u 10 sati sutra ja gubim automatski abdest? Ne. ne. Nego, ali šta gubimo? Gubimo pravo na potiranje, ali nam abdest ostaje validan. Isto ima učenjaka koji kažu onog momenta kad ti nestane vakta, to ti isto kredita, prekida se. Nije isto, imamo i dalje mrežu, ali nemamo kredita. Znači, a nama je mreža bitna. Znači, sutra u 10 sati, šta je? Prestala ti je mogućnost potiranja, ali ti možeš sutra u 9 suzu abdest. U 10 prestalo potiranje. Ali ti možeš do akšama izdržati sa tim abdestom. Kako će početi novo potiranje? E, nogu potiranje, skidaš mestve, opereš noge, obučeš i onda od prvog potiranja ponovno. Znači, to je to. Znači, ovo su neke tačke, pa onaj, kako se zove, <clears throat> vezane za ovu tematiku. Imate sad još jedno pitanje, interesantno, koje vas može neko često pitati. Potiranje po zavoju i po langeti. I drugo pitanje, potiranje ženi po mahrami. To dva pitanja ćemo obratiti. Što se tiče potiranja po langeti, ono je dozvoljeno. Primjer radi, s tim što se potiranje po langeti razlikuje od mestava što je mestva vezana samo za noge. Ne može neko doći, e, pošto može i noge, ja ću ovu sebi rukavice do ovdje i potarim i to je to. Ne može. Samo prije toga vraćamo se na langetu. Kako se potiri po mestvama? Naši ljudi kad potiru, ja ću malo podići da vidite, ovako dođu, ovako i ovako što nije od sunneta. Od sunneta da čovjek stane i stavi ruke ovako i samo ovako povuče s gornje strane. Alija radijallahu anhu kaže u vjerodostojnom hadisu kada bi vjera bila, kaže, po našim nahođenjima, donji dio noge bi bio preći da se, kaže, potari, zato što se ozdol mogu mjesto isprljati. Ali, kaže, ja sam vidio poslanika da potire ozgor i mi potirimo samo ozgor. Znači, potiranje po mjestama, samo čovjek ustane, evo ovako, dođe, i stavi nog, ruke na noge i rašireni prstiju samo povuče i to je to. Završenost. Jednu, dovoljno. Ne treba potirati tri puta, ne treba potirati donji dio. Znači to smo završili isto. Rašireni prstiju po nogama jednom. Onda ima ljudi koji smatraju da bi vadi da bilo potiranje, treba tu malo namokrit kao da bude polu mokro polu. Pa uzmi malo i pa škropi, pa malo pot. Nije šerijat je od tebe tu. Šerijat od tebe želi da potariš i to je to. E, sad se vraćamo onoj našoj langeti. Razlika između zavoja i langete ili gipsa jeste u dvije stvari. Prva stvar, što za zavoj, gips i langetu nije uvjetovana čistoća, u smislu abdesta. Jer ti čovjeku slomi ruku i kažu, e sad hoćemo mu stavljati gips, i daj ga da uzme abdest pa ćemo mu poslije stavljati gips. Čovjeku oči ispada i boli ruka. Znači stavlja se gips bez abdesta i nije uvjet. A rekli smo za, za mestve mora abdest biti. Nemaš abdesta, obuko si čarepe, a nisi imao abdest, nemaš potreba po njima. Glavna razlika između langeti, gipsa i zavoja i mestava jeste što meste se moraju obući na abdestne noge, a, a zavoj, langeta ili gips ili nešto što je slično tome i ne mora. Druga veoma bitna razlika jeste da langeta, zavoj ili nešto što mu je slično gips može biti na svim dijelovima tijela, dok mjeste samo mogu biti na nogama. Znači može biti langeta ili gips na glavi, na ruci, na nozi, znači dozvoljeno je potom i potiran. I treća, najbitnija razlika, isto jedna od bitnijih, jeste da potiranje po langeti, gipsu ili nečemu što mu je slično, nije vremenski ograničeno. Za mjeste smo kazali šta? ako si kod kući dan i noć, ako si putnik tri dana i tri noći, dok gips, langeta ili neke slične stvari može se potirati dok ne ozdraviš. To je tako jedna veoma bitna stvar. Znači da inšala, i to je, to je praktično, to vjerujte često treba. Potiranje žene po mahrani. Allah poslanik zabilježeno vjerodostojnim hadisima da je potirao po turbanu. Analogno tome, imate predaj od žena Božih poslanika da su potirale po mahrani. Naravno mi današnje vrijeme, ja dajem petve da je našim sestram, primate imate žene koji radi u školi, žene koji radi u državnim institucijama, tu ima neki možda javni WC gdje ona može abdestiti, je njoj teško da skine mahramu jer je avret žene i kosa. I teško bi bilo poslije da naštima iglice i logo i ono. Znači, u toj opciji, ako Bog da ženi je dozvoljeno da ka prilikom abdesta da uzme i samo da potari po mahrami i njeno, inšala, njen abdest je validan. Svakako onda kada je kod kuće, bolje da to ne čini. Ali ako ima potrebu za tim, negdje je otišla kod doktora, u javnoj instituciji, negdje je na putu, u autu, šta znam, u autobusu ili ovako ili onako, žena kada abdesti sve će oprati kako treba, a kada je u pitanju mahrama, može potrati po mahrami, jer je to zabilježeno od supruga, e, žena Božih poslanika, ali salatu wasalam. To su neka pitanja vezana za potiranje. Sada idemo do kraja derca, da začeš završimo, kratko, i tu ćemo stati ako Bog da na propisima e, šerijatskog kupanja gasula ili gusula. Šta kvari abdest? Pazite, prva stvar kada govorimo o e, stvarima koje kvari abdest, uzimamo ono staro pravilo kada čovjek uzme abdest ne možemo mu reći da je izgubio abdest osim ako imamo dokaz. Zato imate kod nas ljudi kada je ošao kroz čaršiju, kaže ne može sačuvati abdest, kaže žena goli. Mi ne kažemo da je dozvoljno gledati u žene, ali gledanje u ženu ne kvari abdest. Osim ne do Allah da se desi da je imao napad neki žešći, pa da je imao ili mezi, ili da je imao spermu ili nešto to, tada se mora kupat. Ako je sperma, ako je mezi, onda treba kupiti abdest. Ali ako je znači čovjek postupi pamijeti normalan, onaj to što on vidio može razumiješ da bude onaj haram ili ne, ali u svakom slučaju onaj ne kvari abdest. Ili uzet ćemo u slučaj dodirnuti ženu, ili možda onaj slušati muziku, ili odrezati nokte, ili žena da nahrani bebu. Mnogo ti nekih stvari naši ljudi imaju ubjeđenje da kvare abdest, a one nemaju nikakve veze sa abdestom. Zato uzmite sebi jedno pravilo. Onog momenta kada čovjek uzme ispravno abdest, ne možemo mu reći nemaš abdest osim ako zato imamo dokaz. Pa prva stvar koja je jedna od najbitnijih stvari, šta kvari abdest, jeste sve što iziđe na dva prirodna otvora. Znači tu mislimo na pet ili šest stvari. Mokraća, sperma, mezi krv menstruacije, vjetar i izmet. Te stvari, znači sve izlazak tih stvari kvari abdest. Znači prva stvar koja kvari abdest, izlazak, sve što iziđe na dva prirodna otvora, bez obzira da li se radilo o mokraći, da li se radilo o spermi, da li se radilo o meziju, da li se radilo o krvi, hajza i, i, i da li se radilo o izmetu ili se radilo o puštanju vjetra. Druga stvar koja kvari abdest jeste gubljenje svijesti. Na bilo koji način da čovjek izgubi svijest, izgubio je abdest. I treba ponoviti abdest. Da li što je izgubio svijest tako što je pao u nesvijest, bukvalno, izgubio svijest potpuno, ili je izgubio svijest zato što je zaspuo. S tim što spavanje trebate ovdje malo obratiti pažnju. Koje je spavanje kvari abdest? Imate hadisa da su osavi Božiji poslanika znali doći u džaniju, čekati namaz, pa su im glave, kaže, padale ovako, ono, što bi naš narod prevarlo ga. Ali nisu tvrdo spavali. To je ono varanje. Jes. Ovdje se radi znači da čovjek zaspi tvrdim snom c, dok čovjeka ono vara, znači ako Bog da njegov namaz je validan i njegov abdest je validan. Jer imate hadise, više hadisa u poglavlju abdesta koji se mogu pomiriti kao njihova kolizija jedinu na način da kažemo tvrd san kvari abdest i to opet tada ne možeš reći kvari abdest, već kažeš postoji mogućnost da mu se izgubio abdest, a ti nisi bio u svijesti i ne znaš, zato obnovi abdest. Dok ono, ako bi čovjek, onaj, kako se zove, malo ga prenijelo ili primovan ili ovako, onako pospan, to ako Bog da, ne kvari abdest. Ali, ako bi čovjek zaspao, da zahrči i 15-20 minuta spava i onda ustane, kaže, ma nisam, nisi malo, nisi, ne. Znači, tada, onaj, kako se zove, obaveza da čovjek ponovo abdesti. Treća stvar, ovo je po jednom mesebu, ali pošto su dokazi jaki, iako je to kod nas malo potrebno, ali eto, jedin je devinog mesa. Imate više vjerodostojnih hadisa da je Boži poslanik, ali i salatu wasalam, kazao da onaj koji jede devino meso, da treba da obnovi abdest. Zašto je to tako? Nas, onaj, kako se zove, puno, kao što je podni četiri, nam, farza, a akšan tri. Što je tri akšama podni četiri? Ne znam. Isto tako, zašto devino meso kvari abdest, a ovcino ne kvari. Ne znamo, poslanik rekao i to je to. A šta se Treba Ovdje je došlo, znači, meso. Tako da, meso je onaj, kako se zove, najkritičnija stvar. Imamo sad nekoliko pitanja, isto koja su jaka razilaženja. Jedno od njih je dodirivanje spolnog organa bez odjeći jako razilaženje kod učenjaka, ja lično preferiram stav da dodirivanje spolnog organa kvari abdest. Bez odjeći. Što znači čovjek ako bi se tuširao, nakon toga peškirom se sušio i dodirne spolni organ, ali kroz peškir. Nije izgubio abdest. Znači dodir treba da bude golom rukom. U tom slučaju ako čovjek to dodirne, ona izgubio je abdest. Iako imate dva bukvalno kontradiktorna hadisa, oni nisu on ima kontradiktorni. U jednom hadisu Asa pita Božji poslanika, Božji će šta kažeš o tome kad čovjek dodirne spolni organ? Kaže Božji, u smislu da li kvari, ali kaže božji poslanik, da li je tvoj spolni organ išta drugo osim jedan dio tvog tijela? Hoće da kaže, ha dodirnu ruku, ha dodirnu nogu, ha dodirnu spolni organ, ne kvari se. U drugom hadisu, Allah poslanika, ali se ratu sram, kaže, ko dodirne spolni organ, ne kadesti. I sada dolazi, ajde kažemo, tu je duga tematika da vas time ne umaram. U svakom slučaju ja smatram da je preći dati prednost ovom hadisu koji Boži poslanik kaže dobrivanje spolnog organa kvari abdest nad onim hadisom kojim kaže da li je on spolni organ išta osim sastavni dio tvoga tijela. Uz, uz, oba dva hadisa su, ima oko oba dva kelama i govora, ali su inšala oba dva vjerodostojna. Ali imate to, sam se bojim da vas ja ne uterećujem, imate znači načine kako islamski učenjaci kada dva hadisa izgledaju na izgled kontradiktorni, kako se pomiruje njihova kontradiktornost. U svakom slučaju, ja sam to stava onaj i mislim da je to tako najljepši, najsigurniji čovjeku da uzme sebi stav da onaj dodirivanje spolnog organa kvari abdest. Imamo još jedno pitanje interesantno, to je dodirivanje ženi. Ženska. Da li kvari abdest? Velik broj učenjaka je rekao, ne baš velik, ali onaj jedan dio mezijeba je rekao da dodirivanje ženi kvari abdest. Jedan dio učenjaka je kazao da kvari abdest ako bi čovjek strastveno dirnuo ženu. I treći dio jeste da dodir ženi ne kvari abdest nikako. To je naš meze hanefijski i to je inšala najjače mišljenje. Jer ne postoje argumenti jaki koji ukazuju na to da onaj kako se zove dodir ženi kvari abdi. Suprotno tome imate hadise vjerodostojne. Primjer radi Allah poslani kaže kada bi klanjao a iša radi Allah ta'ala pošto mu je bila mala kuća, znači otprilike možda dva sa dva, Boži poslani kada bi klanjao a iša bi ležala ispred njega. Kaže, pa kada bi htio da ide na seždu, dodirnuo bi išu i rekao, skloni no, onu, onaj, rukom da skloni noge, pa bi ona sklonila noge, on bi učinio seždu, pa opet kad je ustao, ona bi opet pružila noge. Znači, dodirnuo je Boži poslanika Išu i nije izgubio abdest. Onda imate hadisa da vjerodostojni da Boži poslanik bi znao poljubiti neku od svojih žena, potom bi izišao u džanju, a ne bi mijenjao abdest. Tako da nema sumnje ako Bog da da dodirivanje ženi, bez obzira da li bilo strastveno ili nestrastveno, da to ne kvari abdest, sve dok ne dođe do onaj ono malo prije što smo spomenuli, do ili izbacivanja sperme ili oni tečnosti mezija. Ako dođe, onda znači ako je sperma treba se kupati, razlati se malo, ako nije, ako je mezija, onda treba obnoviti abdes. Da li isticanje krvi, onaj kvari abdes. Malo prije smo govorili da li je krv nečista. Sad imam drugo pitanje. Da li isticanje krvi kvari abdes Ispravno je inšala također da krvi ne kvari abdest, bez obzira koliko bilo. Jer imate više vjerodostojnih hadisa da je neko da saba znao biti pogođen strijelom, kopljem, gdje bi bukvalno šikljala krv iz njega, gdje je bio u namazu pa bi nastavio svoj namaz. Također eh, hadisi gdje su Asabi bili po bitkama, nikad ni Boži poslanik mi rekao, a onaj ko bude ranjen i ko mi bude tekla krv, izgubio je abdest. Tako da inšala ispravno mišljenje, da pa su spomenuli da je krv nije nečista da je čista, inšala i ovdje ispravno mišljenje da isticanje krvi, ako Bog da onaj, e, neće uzrokovati kvarenje abdesta, inša Allah. I imamo povraćanje, neki učenjaci spominju da i povraćanje kvari abdesta, ali ispravno ako Bog da, da onaj povraćanje ne kvari abdest, nema nikakve veze sa abdestom. Imamo znači ovo zadnje pravilo koje smo prije spomenuli, odnosno dva pravila. Prvo je pravilo, rekli smo, u pogledu abdesta. Onog momenta kada neko uzme abdest, uzeo je abdest, nakon toga posumlja da li ga je izgubio, šta smo mu kazali? Ima abdest. Suprotno tom pravilu, kada bude su ubijeđen da nema abdesta, ubijeđen je nije, nije uzeo abdest, ali sumnja možda je uzeo, kažemo mu nema abdesta.